Joan den maiatzearen ogoita bederatzean minbiziaren hartatzeko zentro eta gipuzkoako diputazioa lotu zituzten simbolikoki gizakate baten bide, erakundeak bultzatzen duen erraustegi proiektuak osasunarentzat ondorio txarrak izan endituela azpimarratzeko, eta ondotik gipuzkoa plaza donostiako barrean okupatzen du gipuzkoa zutik mugimenduak gau, gau eta egun, eta gurekin kide bat Joseba Garzia egunon zuri. Egunon. Asiko gira, aktualitate beruarikin, atzo udaltzainak sartu ziren plazan, zuen kanporatzeko, kontatzen aldi biskat atzoko eguna? Eh, beno, bai, e, eh, lehenbizi e, eh, kipuzkoa plazan gine, eta udaltzainak eta ertzaintzako hainbat e, agente azaldu, ziren bertan, eta, eta bueno, plaza guztu zuten, beraz, aurreko batean egin bezala, eh ba, trasteak hartu, eta, eta bueno, elkano kalean barrena, ba, ondoan dagoen bulebarreko e, kiosko e, horretara joan ginen, aurreko batean utzi ziguten e, bertan egoten, eta arratsaldean ere egin genuen da. E, atzo ez dakigu e, ba, zer gertatu zen, baina donostiako udalak agindua mantzuen bulebarreko kiosko hori ere e, usteko, beraz, eguerdian, anazaldu ziren e, donortiako udaltzainak, eta agia esan, ba, bortizkeria desente erabiliz, e, ba, hangen euskan trasteak e, ba, bota zituzten, e, eta, eta, bueno, e, ematen zuen e, batez ere kanpaldia e, eragoztea zutela alburu ez, e, traste guztiak hartu bota eta txikitu ondoren ba, joan egin ziren gubertan utzita. Mm -hmm. Jadanik eh, izan zineten, eh, joan dena astean, behiz joan zinezten eh, plazarat, eh, zelda, legez kanpokoa da zuen eh, okupazioa? Mm, tia, guk esaten duguna da e, kalea denona dela eta e, kalean elkartzea eta kalean hitz egitea e, ezin dela legezkan izan. Hortik aurrera e, legeen interpretazioa oso, oso, oso malgua izan daiteke eta bakigu beti boterean daudenek asko daukatela esateko hor, ez da? adibidez, duela gutxi geldiara dituzte donostian egiten ari ziren, e, ba, bueno, supermerkatu handi baterako obra batzuk e, bueno ba horko e, tramitazio lege tramitazioa oker egintzelako baina ez dugu ikusi inolako momentutan hasita zeuden obra obra hoietara e, udaltzaina bidali dituztenik ez e, aldiz ba irudi gure gure kanpaldi honen kontra edo zer kualio duela Beraz, e, legezkoa zer den eta zerrez, e, agintean dagoenak ere asko dauka horrezateko eta ikusten da, e, ba, zirikatzen dion horrek eta molestatzen dion horrek e, horren kontra egiteko e, lehenago ateratzen duela legearen argutioa ez. Mhm. Gipuzkoa zutik izenak e, hasten du nui debu e, mugimenduari eta Parisetik garatu dena, nola antolatua da normalean polizia ez dela ikxartzen? Eh, beno, Puntu zentrala e, eh, eh, arratsaldero zazpietan egiten dena asamblea da orokorra da, baina horretaz aparte badaude lantaldeak e, eh, kaizeatak e, lantzeko, ba, ba ez dakit, adibidez, gizon eta emakumen arteko berdintasunaren gaia, e, ez dakit, komunikazio lantalde bat dago, bueno, hainbat lantalde daude, eta horiek ere beren kabuz ba, gauza asko egiten dituzte autonomia handia dute, ez? E, horri esker adibidez, ba, ba bueno, aste honetan ekintza, ekintza asko egin dira bai erraustegiaren kontra, baina baita ere e, erraustegia simbolo bezala hartuta ba, beste beste kausa batzuk ere mai gainean jartzeko, ez? Adibidez, e, Donostia, bueno, oso hiri turistikoa izan da, e, ba, agintariek iria turistentzat e, gehiago nola, e, nola pentsatzen duten bertako entzat baino salatzeko ekintza hori humoretsu bat egintzen aurreko ostiralean, bueno, e, barne antolamendu horrek guzten digu aukera ba, ba, ekintza asko egiteko. Mm. Hasi eta gero txertatu dira hola beste aldarikapen batzuk? Bai, hori da, nahiko hasieratik ulertzen zen eh, erraustegiarena azkenean eh, badela politika egiteko modu baten ondorio, baina politika egiteko eh, modu horiek bizitzaren esparru guztietan ikusten ditugula, ez? adibidez oso esan guratxua izan zen atzo, gure barrego kioskoti gure gauza botatzen ari ziren bitartean, e, ba, ba, bueno, e, eta baten alde protestatzen ari ziren eh, adineko jendeak ere nola e, eh, adirazi zigun elkartasuna, ez? Eh, momentu batean beraiek e, errausketaren kontrako egiten zituzten eta guk e, bulebarrego kioskoti berriz e, ba, ba pentsio duinen <laughs> aldeko iuak, ez da? Eguzte dut pixkanaka ari dela sortzen sare bat, e, adin izaera eta jatorri desberdineko jendearen artean e, jabetzen garelako egiten dituzten politika hauek ez direla zuzenak, bidegabekeria asko ari direla egiten eta eta zerbait esaten ez baldin badugu, ba, aurrera jarraituko dutela. Mhm. Eh, hola, mm, e, e, ezberdinak eh, batak besteari gehituz, ez uste da erraustegiaren e, gaia pixka bat bigarren plano batera pasatzen, edo itoa beste artean ez du indarrik galtzen hor Ez, ez du guztu, nik dut e, azkenean e, argi gelditzen ari dela eta berri zerra uste diarena, esan dudan betela e, eh, simbolo bat dela eta eta hemen, bueno, e, gure eslogan nagusietako bat bizitza da handiena da eta noski erra bat egiten zuten momentutik e, bizi asko, asko okertuko zaigu, ez da? Ni nahiko harrituta nagoadi ez, eh, bueno, ba, e, problematika diferenteak elkartuz e, sortzen ari den giro honetan, ba, e, errausketaren bezalako kausa batekin bereziki kezkarik agertu izan ez duen jende asko nola ari den egunotan donostian, ba, hainbat ekintzatan parte hartzen. Mhm. Ega ustegiaren eh, kontrako mugimendu bat dela funtsian, ze alternatiba proposatzen duzu ega eh, sistemari? Bo, ba, ikusi dugu azkeneko urteetan e, erra ez dela beharrezkoan. E, da gehiago birtiklatzeko politika batzuk plantan jartzea, e, erraustegi hori e, beharrezkoa ez izateko. Eta ikusten ari gara nola leku batzuetan e, hori posible den eta gaur egun egiten ari den. Ezta? E, badibidez, ba, e, badira herriak eta herri handiak dira e, gipuzkoan hernani bezala ba, euneko laro gaitik ora birziklatzen dutenak. Eta beraz, e, sobratzen den e, ondakin kopuru hori ba, beste tratamentu mota bat eginda bihurtu daiteke e, e ondakin inerte bat eta beraz e, da, ba, bueno, gorde e, kutsatzen ez duen modu batean. Ez? Badira eskualde osoak ipuzkoan e, ba, tasa, biztiklapen tasa hoietan e, dabiltzanak eta, eta guri iruditzen zaigu hori provintzia osora e, edatzearekin e, aski izango litzatekela batetik e, ez egiteko, baina bestetik ere e, Gipuzkoa bihurtzeko benetan e, Europa osoan referente bat birziklapenean eta ekonomia zirkularrean, ez Askotan, erraustegia defendatzen dutenek, erabiltzen duten argudioetako bat, da e, Europako herrialde modernoenetan e, erraustegiak egon badirela. E, guk aldarrik atzen duguna da, guk izan nahi dugula benetan Europako modernoenak e, eta birziklapenean e, inork lortzen dituen datuak lortu. Eta posible dela erakusten ari gara. Joseba Gartzia, beraz, eh, Gipuzkoa zutik eh, mugimendukoa gurekin zinen goizuntan, eh, mil esker haipamen eh, hori eginik eta bestaldi bat arte. Mila esker zuei eh, guri hau txamatea atik Eta egauskailuaren edo egaustegiaren gaiarekin eh, segitzeko gurekin dugu goizuntan eh, pelio zubiria, argiako kazetaria, ondakinen gai aurbietik eh, segitzen duzuna, egunon? Egunon bai, entzurei eta egunon zuei. Hala, beraz, zurekin aipatzeko, hala, e, egauskailuak eh, ahengurak sortzen ditu jende bat zuen dako, hororen buruz, zer, baliatzen al litaizkien eh, undarrak erretzen baititu eta ondorioz eh, sortzen duelako? E, errauskailuak ez ditu sortzen arrangurak persona batzuen dako, sortzen ditu denentzako, zeren eta edozein lekutan esaten delarik inguruan ezarri behar dutela, salbo eta ez jakinak diren lekuetan, eta denetan da kontra ateratzen jendea. Badira arrangurak osasun aldetik, dudari gabe, eta nahi baldin baduzu gola laburki esateko, lurraman, duela urte gutxi, Dominik Belpon izan zen eh, komitatu nausia edo zaita eta berak, argita garbe izan zuen, Eh, errausketa da gizadiaren, eh, humanitatearen kontrako krimen bat. Beraz, hori kantzer institutoko eh, nagusiak esaten du larik, eta mediku ofizial sintxo batek, ez da, ez da bromako gauza. Gero bada, dudari gabe, ingurumenari egiten zaion kalteak, kutsa da guzti horrekin, eta hortaz, ez da literatu da falta. Gero, badago, lehen gaiak, eta e, ekonomia aldetik gaur egun gero eta hundiagoa den Eh, behar hori, hau da, ezin ditugu lehen gaiak xautu, ezin ditugu aluminioak, burdinak, ezin dugu eh, organikoak kompost bihurtzen aldena, e, eh, ongarri bihurtzen aldena, ezin dugu xautu. Eta gero bada, azken puntu bat, oso oso importantea, eta orain krisiarekin agertzen ari dena. Eta da, diru publikoen xauketa, beraz, etekinak, mozkinak, korporazio handientzako, multinazioarentzako, eta ondorioak, zor handiak, eta gero ondoren, e, murrizketa sozialak eta guzti hori, orain, Frantziako estatuan osongi eta urbiletik ikusten ari zatena, guretzako orduan, badira e, osagai asko e, afera hontan. Eta erranduzun, unbait, e, gipuzkoan, eh, e, furu aldundian, alaketa politikoa gertatu zen, e, jotaren uh, leku hartu zuelaik e EH Baiek poderean, ejan zuen uh, proiektua... Bilduk, e e ah. EH Bilduk. barkatu, poderean, gelitu zuen eh, proiektua ejanez uh, beste manera batez guk nahi ditugu eraman ondarkinen beste lakatze hori, eta EAJotak irabazi ditu, PNBek berriz ere hauteskundeak, eta berriz, uh, lehen lehoan ezartzen du erraustegiaren proiektua, be, ze aitzaki baliatzen du beraz ea EAJotak jenden konbentzitzeko? e, ez du aitzaki behar, azteko esan behar da, ez duela EAJak agintzen. Baitzak eta agintzen duena da, e, komunitate autonoman EAIN agintzen duena. Hau da, e, Eusko alderdi zeltzalearen, hau da, PNB-ren eta alderdi sozialistaren arteko erregimenak. E, berdin gaude, e, duela urte asko arrantzaren denboran ginen bezala. Beraz, hortik gainera kalkulu politikoak egiten dituena, e, da. Hori esanik, e, esan behar da, Eh, erregimen hori oso lotua dela zerbitzu publikoetan eh, hoien kudeatzaile pribatuekin, korporazioa handiekin frantzian hola da, ikusi besterik ez dago zuen autopistetan eta gelekuetan eta trenbideetan eta eta zer gertatzen dan, hemen gauza bera da. Beraz, 2000 garren urtean, pentsatzen zuten gipuzkoan bi errauzkailu egitea, bata txingudin, beraz hor zuen muga ondoan, eta orduan endaiakoak horretuko zarete, haiek ere ongi mugitu zirela. Orain antzia dute eta denak eh, kutsatzen dute lasaiki eh, beste norbait, norabait edaman goitu baina orduan ere kontra zen jendea. Txingudiko, beraz, errauzkai hori erori zen, gero bakarra pentsatu zen e, gipuzkoarako eta bazen mugimendu horren kontra. Zer da gertatu, e, esan duzu, EH Bilduren urteetan, ez lehenago hasi zen, duela zazpi urte, Eh, herri batek, hori izan zen usurbil, deliberatu zuen, guk ez dugu bakarrik esango ez gauza bati, baizik eta ikusiko dugu munduan baden alternatiba hori beste modu batean kudeatzeko. Hortik sortu zen, gaikako bilketa eh, obligatorioa, e, hainbat polemika izan dituena, baina funtzionatzen duena. Orduan, problema izan da, gero, bilduk hori zabaldu nahi izan duela gipuzko osora, eta hor sortu dira, gora berak, baina demostratu du, bilduk, berdin zait bilduk edo beste norbaitek, administrazio aurrera zale batek demostratu du momentu batean, Gipuzkoako hiru biztaletatik batek sortzen zuela laurogei kilo ondarkin nasi baino gutxio. Ideia bat egiteko, zuek momentu honetan iparaldean, ari zaizte nasirik botatzen, berreunda laurogei, irureun kilo inguru. Donostiak bezala, berdin-berdin. Aldiz, urratxo hori eman dugun herrietan, epsan nahi baita, Usurbilen, Hernanin, Oñatin, Antzublan, Oihartzunen, deba goiena baiara osoan, lauro kilotik behera ari gara sortzen. Ez irureun, baizik eta lauro goi. Hori, bada alternatiba. Eta orduan, atera denean berriz orain, PNV-PS e erregimena berriz proiektu zararekin, lehengo korporazio bereakin jende bat oldartu gara. E, aipatzu zuei, Ipar Euskal ere, e, salatu izan duzurenago ere, lujalde kakotxen artean berdea saltzen dela, eta azken finean ez dela bat ere, ala, ze, ze sistema da hemen Ipar Euskal Herriana? Bueno, nik nahi hau gunuke, Ipar Euskal debatea utzi beste momentu baterako, e, ez ditut, e, bezakit, aski, asko lagun baditut, eta ez dut e, sortu nahi, baina ez da hori batez ere, batez ere, botatzen dudana faltan da, ez dela ez tabaidarik iparraldean azera ontaz. E, hau da, gezur handi bat da bilta garbi esaten ari dira. Ez da posible lurralde berde do zero dexe ditzea, eta ofizialki esan berrogoi mila tona, hau da, enta, hau amabost kilo pertsonak eta urteko, teme betik pasa ondoren, eh? Hoi igorriko ditugu norabait erretzera. Beraz, zuek nahi ez duzuna, beste norbaiti igorri. Eta orain zer gertatzen da, donostian, eta hori esan behar da, badugu erraustegi bat jadanik, erraustegi kamuflatu bat, zimenta edo porlan fabrika bat, izena duena, rezola, hor autopista onduan ikusten alduzue. Eta hor, biltagarbiko arguradun batek esan du, bada guk igorriko ditugu e, erraustera, Opei batzke espanol, hori idatzia da, publikatua da. Beraz, baina nik hori usten dut, e, nahi egin gipuzkoan zer gertatzen den, eta gipuzkoan gertatzen dena da, momentu enten, ondartu, dela jende asko, bada, herrietako zero zabor talde txikiak, edo errausteiren kontra direnak, ni, naiz hernaniko eh, militante edo voluntario txibi bat, besterik ez, gero badira medikuak eta horiek eh, dokumentazio eta lan haundi bat egin dute, eta horrek itarrosi ditu gauza asko, gipuzkoan, lo zirenen artean. Gero badira guraso izeneko talde bat, eh, e, hau gura, guraso eta gura SOS jokua eginez, ba, donostiako bigarren errauskailu honek, unkituko dituen milaka aurren gurasoak arranguratuak direnak e, ba, beren osagarriarekin eta beren ondorengoen osagarriarekin. Eta azkeneko egun hauetan aktualitatean dena da, eh, batez ere gazte jendeak osatutako gipuzkoa zutik hau. Eta hauek eh, salatzen dute beste atalori. Hau da, zer gertatzen da, zuek ari zarete gu kondenatzen gazteok miseriazko soldata batzuetara, kondenatzen gaitu zuek pobrezia eta txirotasunea, eta aldiz, zuek ari zarete mila eta berreun milioi euro xagutuko dituen makina handi bat eh, antolatzen nori eta Florentino Perez edo iparaldean duzuen Urbaser edo olako multinazional bat e, egiteko. Ordan, hori da gipuzkoan momentu honetan den eh, saltza eta ez da txiki, txikituko, zen eta eh, agintan direnak oso arro daude, ez dute, ez dute autokritika minimorik egin nahi eta hau, hau ez da, ez da normal eta ez da ongi pasatuko. Argian, eh? bada ipamen bat erreportaia bezuk eramana, peio zubiria priseski eh, horrekin bukatuko dugu, errauska iluen kontrako eta zero zaboren aldeko ekintzaile den Rosano Erko linirekin, eh, labur-labur erreportaio horren aurkezpena eta gizon horrena? Bon, e, Italian demostratu dute, e, hau dena esaten dugun hau, eta Gipuzkoan ikusten ari garena, edo Katalunian ikusten dutena, hori posible dela, ez da, ez da beste munduko gauza bat. Italian hasi ziren gu bezala e, errausketaren kontra beste batzuk azten diren bezala e, zabortegi baten kontra eman dezagun eh, azparnen edo edo zuberoako eh, mendikotan. Baina e, Italian hortik hasi ziren gehi mafiak antolatuta zeukan e, salsa guztia Italiako egualdean. Bueno, e, errausketaren kontra abiatu eta bukatu dute han rifiuti zero deitzen duten, e, zero zabor eredu batean. Milioika pertsona funtzionatzen dute guk bezala berrogeita mar, iru, eh, kilo e, ondakin, azken ondakin, e, eh, dexe ultim, deitzen den, hori sortuz. Eta orduan, e, ba, Rosano Erkolini da horko voluntario eta liderretako bat, ez profesionala, bera da herrienta e, eskola txipi batean, hor e, pisa inguruan, eta berak, e, bera etorri zen, tipuzkoa da, guri e, a, e, jendeari, Eta berak esaten zuen, eh, hau e, eh, ondakinen afera azkenean demokrazia afera da. Eta, claro, demokrazia da hitz handi bat denok erabiltzen duguna, baina gutxienik badira demokrazia ulertzeko bi modu. Bada, korporazio handien demokrazia, e, eh, laurterik behin boza eman eta eta konten bizitzekoa, edo bada demokrazia bat erritarrona behetik gora jaikia. Ta, bueno, hori da, ez da bai da, interesante bat e, gipuzkoan dena, eta seguruenik e, eh, iparalden ere interesantea dena. Argian irakur gai, eta hortan utziko dugu sola saldia, milesker argitasunak ekagirik epeio zubiria. Milesker zuen eta pasagun hon. Gisabera.